bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله لرن ولي سدر الله مؤمن لرن دستدر ولرن qorong'ilikdan zulmatdan nurga olib chiqadi mana bu oyat mo'minlar uchun bashorat mo'minlar uchun xursandchilik alloh o'zini do'stligini mo'minlarga e'lon qilyapti o'sha mo'miniki haqir suvdan dunyoga kelgan haqir suvdan dunyoga kelgan va eng ojiz insondan alloh taolo shularni ichidagi mo'minlarni o'ziga do'st deb tanladi alloh mo'minlarning valisidir ularning zulumotdan nurga olib chiqadi dedi alloh taolo qorong'ilikda qolgan kishilarni olib chiqishlik qorong'ilikdan murod sizu biz ko'rib turgan bu kechasidagi qorong'ilik emas birodarlar zulumotdan murod kufr, shirkdan, zalolatdan, gumrohlikdan olib chiqishlikni Alloh taolo va'da qilyapti. Nurdan murod din. Nurdan murod jannat. Zulumat kufr, shirk, zalolat, nifoq va jahannam. mu'minlarni Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, oxirgi jannat jahannamdan chiqib, oxirgi jannatga kiradigan mo'minni man bilaman dedilar. Alloh taolo bildirdi menga dedilar. Qalbida ozgina iymoni bor kishi ham abadiy do'zaxda qolmaydi. Bu ahli sunna va jamoani e'tiqodida. Jahannamda abadiy qolishlik faqat Alloh taolo Qur'onda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda belgilagan kishilar uchun abadiy qoladi ular. Lekin mu'min qalbida misqolcha iymoni bo'lsa ham jazosini olgandan keyin jannatga kiradi. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, jahannamdan sudralib oxirgi kishi jazolarni olib bo'lgan kishi chiqadi. Chiqqandan keyin Allohga Allohdan so'radiki, "Ey Alloh, meni yuzimni shu jahannamdan jannat tarafga o'girib qo'ygin" dedi. Alloh taolo so'radiki, "Bandan boshqa narsa so'ramaysanmi?" "Yo, boshqa narsa so'ramayman" Yuzini jannatga qaratib qo'ysa, ey Alloh meni jannatga yaqinlashtirgin dedi. Hoy bandam, hozir so'ragandinki ishtasi so'ramayman boshqa narsa. Boshqa narsa so'ramaysan, men so'ramayman. Jannatga yaqinlashtirib qo'y. Jannatni ko'rgan vaqtda ya Robbim jannatni kiygizgin dedi. Ya bandam, hozir aytding-ku menga boshqa narsa kerak emas deb. Sen arhamar rohiminsan, sen mehribon zotsan. Meni jannatga olib kirgin dedi. Bor jannatga kir dedi. banda jannatga boradiki ko'radi jannat to'lganga o'xshab ko'rinadi ko'ziga yo Alloh qaytib keladi yo Alloh bu jannat to'lib qolibdi menga bu yerda joy yo'q deydi bor bandam jannatda senga joy bor deydi yana borib yana qaytib keladi yo Alloh jannat to'lib qolibdi u yerda boshqa o'rin yo'q desa borgin senga jannatda dunyocha va dunyoga 10 barobar keladigan o'rinni man tayyorlab qo'ydim dedi jannatga oxirga kirgan kishiga mana shu buzuqsiz bugun shu dunyoni bir qarich yerini olaman deb akalar ukalardan ajrab ketyapti. Shu dunyoni hammasini 10 barobarida jannatga oxirga kirgan kishiga berilar ekan. Shuning uchun dunyoni mataun qalil deyildi. Dunyo arzimas, mataun qalil Ani tarjimasida shunday bo'lar ekanki, bu qozon yuvadigan yug'ich bo'ladi. Bilasizlarmi shuni? Mataun qalil deb fasohatli arab tilida ana shu narsani aytilar ekan. Shu dunyoni hammasi Allohning huzurida bir yug'utchalik ham arzishi yo'q ekan. Boshqa bir hadisda keldiki, dunyoni arzishi Alloh taoloning huzurida bir pashshani qanotichalik arzishi yo'q. Agar pashshani qanotichalik arzishi bo'lganda edi kofirlarga Alloh taolo bir qultum suv bermay qo'yardi. Alloh taolo shunday mehribon zot. Alloh taolo odam zurriyotidan misoq olgan edi. Va'da olgan edi. O'zigagina ibodat qilib, unga shirk keltirmaslikka Alloh taolo misoq kunida Alloh taolo ulardan ahd va'da olgan edi. shu bilan kifoyalanmasdan alloh taolo payg'ambarlar yubordi sahifalar yubordi kitoblar nozil qildi toinki shu bandalarini jahannamda kuymasligi uchun baxti saodatga erishishligi uchun payg'ambarlar faqat mashaqqat chekdi shunday payg'ambarlar bo'ldiki ertalab uydan chiqardi millatlarni ummatlarni tavhidga da'vat qilardi. Evaziga ummatlar ularni tosh bo'ron qilib kutib olardi. Hamma yollari qon bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Toyifga chiqqan kunlari shunday do'pposlandilar, shunday tosh bo'ron qilindilarki, yuzlardan qon oqardi. Butun yuzlari qon edi. Yuzlarda qonlarni aytib aytardilarki, Allohumma hdi qavmi innahum la ya'lamun. Ya Ey Alloh meni qavmimni hidoyat qilgin. Ular mana bu nodonligini, mana bu ishini bilmasdan qilyapti dedilar. Shuning uchun ham vafotlaridan oldin ummati dedilar, ummatlarini so'radilar. Shuning uchun ham u kishini ruhlarini olgani kelgan malakul mavt kelgan vaqtida Jibril alayhissalom birgalikda kelgan ekan. Jibrildan so'ragan ekanlarki, Alloh menga nima va'dalarni qildi deganda, Jibril alayhissalom aytar ekanki, hamma jannatlarning darvozasi ochiq turibdi. hamma do'zax darvozalari berkitilingan. Barcha hurlar xizmatingizga tayyor turibdi yo Allohning habibi deganda, yo'q, meni ummatimga Alloh nima va'da qildi dedilar. O'zimni so'rayotganim yo'q. ummatimga nima va'da bo'ldi deganda Jibril alayhisalom aytdilarki, ey Muhammad alayhisalom, to ummatlaringizni jannatga olib kirmaguningizgacha biror bir payg'ambar ummatini jannatga olib kira olmaydi. Alloh shuni va'da qildi dedilar. Shuning uchun ham aytdilarki, biz oxirgi ummatmiz, lekin jannatga avval kiramiz dedilar. Alloh mu'minlarni valisidir. Ularni zulumatdan nurga olib chiqadi. Haqiqatda hayotini jahiliyatda o'tkizgan Umar ibn Xattob so'zlari bor. Kimki jahiliyatlikni boshidan o'tkizmagan bo'lsa, islomni qadriga yetmaydi dedilar. Haqiqatda to'g'ri. Hayotini gunohlar bilan kufr, shirk bilan o'tkazgan kishi o'zini kufr va shirk vaqtidagi hayoti bilan islom ne'matidagi hayotini bir taroziga solib ko'rsa, undan baxtliroq inson bo'lmaydi. Gunoh ko'chalarni hammasiga kirib chiqqan kishilar biror yo'ldan halovat tatmaydi. Biror yo'ldan lazzat tatmaydi. Magar islomdan tatadi. Germaniyada bir buyuk raqqosa iymon ne'matiga musharrab bo'libdi. Iymon ne'matiga musharrab bo'lsa, buni ko'p tarafdorlari bor ekan, mashhur raqqosa ekan. Buni ko'p tarafdorlari televizyonda bu bilan endi savol javob qilib, hammasi Germaniya xalqi shuni shu dindan qaytarishga yaptı. Radio shu televizorda ko'rgan birodarimiz aytib berdi, savol beryapti. Hoy deydi. Tarafdorlar, sen nimen tanlading deydi. Sen shunchalik mashhur eding Germaniyada, butun dunyoga mashhur bo'lgan eding. Endi shu shohratni, shu obro' izzatni qo'yib, shu bir dinga kirib, endi uyda o'tirasanmi? Desa, "Hey, sizlar bilmayapsizlar. Robbim menga va'da qilgan narsa, sizlar va'da qilayotgan barcha narsadan yaxshi." "Hey, sen agar bu dinni qabul qilsang, seni ering zulm qiladi endi senga" desa, bu yolg'on gap. Men dinni o'qib, o'rganib, keyin dinni qabul qildim. Muhammad alayhisolamning axloqlarini o'rgandim. Musulmonman deb ayoliga zulm qilayotgan erkaklar ular Muhammad alayhisolamga xiyonat qilayotgan kishilar Yana qaytarishga urinadi. Sen nima qilyapsan? Sen agar bu dinni qabul qilsang deb Afg'onistonda ayollar kiyib yuradigan chodir bor. Mana bu qopni senga kiygizib qo'yadi bu musulmonlar deganda bu ayol aytadiki, bu bu ekan. Bu bundan yomonroq narsani kiy desa islom kiyaman, lekin Robbim mendan rozi bo'lsa bo'ldi. Bali, zulmatdan nurga Alloh taolab chiqishni va'da qildi. Xolid ibn Valid 6-hijriy 6-hijriy qamariyda iymon keltirdilar. Qilichlari bilan kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga o'ltirib, qilichlarini topshirdilar. payg'ambar alayhissalom aytdilarki xolid endi bu qilich bilan siz musulmonlarni o'ldirardingiz endi musulmonlar dushmanni o'ldirasiz deb qaytarib berdilar amr ibn os bu kishi ham shu shaklda amr ibn os bu kishi ham kelib payg'ambar alayhissalomni qo'llariga qo'llarini berdilar nimaga qo'lni tortib oldingiz yo amr deganda aytdilarki yo rasululloh men sizga shuncha yil o'n to'qqiz yil dushmanlik qilgandim shuncha sizni yomon ko'rgan edim qoningizga tashna bo'lgan edim. Shu Allohdan meni gunohlarimni so'rab bering, keyin sizga bayat qilaman dedilar. Payg'ambar alayhisolam amrni haqqa duo qildilar, keyin bayat qildilar. Ikrima 8-hijriy qamariyda Makka fath bo'lganda o'kishab iymon keltirdilar. Ikrima aytadilar "Men shu qilishim bilan qanchanglarni jannatga olib kirgan edim. Endi shu qilishim bilan qancha insonlarni jahannamga olib kiraman" dedilar. Ya'ni u kishi mushrik bo'lib yurgan vaqtida ko'p musulmonlarni o'ldirgan edi. Ularni shahid bo'lishiga sababchi bo'lgan edi. Endi dediler bu qilichim bilan qancha insonlarni jahannamga uloqtiraman dedilar. Kofirlarni o'ldirib. Vahşi. payg'ambar alayhisalomni amakilerini o'ldirgan. Vahşi. 10. 8. bu bir iman keltirdi. lekin payg'ambar alayhissalom yuzlariga qarolmay o'tib ketdi va u aytadiki men musulmonlarni sherini o'ldirgandim musulmonlarni sheri hamzani o'ldirgandim kazzoblarni ham sherini o'ldirdim musaylamatul kazzobni vahshiy o'ldirgan ekanlar musaylamat ibn kazzob payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqanida shuni ham vahshiy o'ldirgan ekan bale alloh subhanahu va taolo zulumotdan nurga olib chiqishlikni va'da qildi. Vahshiylarni, Ikrimalarni, Xolidlarni, Umarlarni, Abu Sufyonlarni islomni ashaddiy dushmanlarini Alloh subhanahu va taolo iymon ne'matiga musharraf qilib, qiyomat kunigacha keladigan mu'minlarni ustoziga aylantirdi. Radiyallohu anhum. Alloh ulardan rozi bo'lsin. islomni ashaddiy dushmani. Butun hayotini shu islomni yo'qotishlikka sarflagan. Allohga shunday osiy bo'lganlarni Robbil alamin shu darajaga ko'tardi. Chunki uni va'dasi haq edi. Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nurga olib chiqdi. Bu qaysi nur? Qiyomat kunigacha biror bir mu'min otasini, onasi eng mehribon hisoblanadigan ota-onasini nomini olgan vaqtida radhiyallohu anhu demaydi. Yo aytamizmi? Biroq shay aytadimi ota-onasini radhiyallohu anhu deb. Lekin ularni beixtiyor aytadi. Agar ularni kimda kim yomon ko'radigan bo'lsa, unga dushmanchilik qiladi. Chunki Alloh ularni nurga olib chiqqan edi. Bugun hayoti uchun har bir mu'min qiyomat kunigacha Abu Sufyondan o'rganadi. Vahshiydan o'rganadi. Iklimadan o'rganadi. Xolid ibn Validlardan o'rganadi hayotda qanday yashashligini. Chunki Alloh taoloning va'dasi haq va'da. Agar siz biz ham Allohga haqiqiy iymon keltirib, haqiqiy Allohning diniga xizmat qiladigan bo'lsak, Robbil alamin bizlarni ham qolganlarga ibrat qiladi. Bizlarni ham ajdod avlodlarimiz bizni yodga olgan vaqtida din bilan yodga oladi. Chunki 70-80 yil vaqtda o'tgan davrda o'tgan bu ajdodni men bilmayman. Tarix nima deb yozdi bularni? Zarodina, stalin deb o'lib ketganlarning ahvoli nima ekan Alloh o'zi o'zi biladi. ölüp o'lib ketdi. Qancha-qancha ajdodlarimiz o'lib ketdi. olmadı mı? Endi ular ahvolini biz bilmaymiz. Ulardan hech nima qolmadi. Ulardan hech nima qolmadi. Chunki insondan bir narsa qolish kerak, to'g'rimi? Yo yaxshi nom qolish kerak, yo yomon nom qolish kerak. Inson degani o'zi aslan bir tarixini o'zidan oldingi tarixini saqlaydi-yu, uzdan bir tarix qoldiradi. Buni inson deb ataladi. lekin tarixini ham yo'qqa chiqarib, tarixini ham buzib, o'zidan ham hech narsa qoldirmagan inson ham deyilmaydi. U hayvondan ham battarroq u. Buxoroda bundan 100 yil oldin 50 mingta masjid bo'lgan ekan, birodarlar. 50 ming masjid bo'lgan ekan. Nishtasi qolgandi Buxoroda. Buxoroga borganlar bormi? Qolgani ham bechora yo muzey bo'ldi. yo hammom bo'ldi yoki o'shaqangi yaramas joylarga aylandi. Shunaqami? Bo'shagan butilkalar qoldi. Shampanskidan u vodkadan bo'shagan butilkalar qoldi. Agar biz ham shu qarvonning orqasidan ketganimizda bizdan ham o'sha narsa qoladi, birodarlar. Biz ham avlodlarimiz nima derdi? La'nat bo'lsin biz otalarimizga alkash bo'lib, aroq ichib hayotda o'tib ketgan ekan derdi. Alhamdulillah bugun dinini g'amini yeydigan qilib qo'yibdi bizni. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات endi kofirlarning do'sti esa tog'utdir, shaytondir. Shayton chaqirayotgan yo'l ularni jahannamga chaqiradi. Kufrga chaqiradi. Badr kuni ham shayton Abu Jahl boshchiligidagi Makka mushriklarini katta va'da bilan olib chiqqan edi. To'g'rimi? Men bugun sizlar bilan birgaman. Sizlarni mag'lub qiladigan hech kim yo'qda olib chiqib jang maydonida Jibril boshchiligidagi malaikalarni ko'rdi, orqasiga qaramay qocha boshladi. "Ho, qayki deyapsan?" dedi. "Men ko'rayotgan narsani sizlar ko'rmayapsizlar" dedi. Chunki u nomard do'stu. Nomard u. Bosh og'ir kun kelishi bilan qochishni boshlaydi. Banu Isroildan bitta obid ibodat qilib o'tiradigan ibodatgo'y, xudojo'y kishi xabar topdiki, odamlar Allohni qo'yib daraxtga sig'inishayotgan ekan. Uydan boltasini ko'tardi, chiqdi. allohni qo'yib odamlar daraxtga sig'inadim dedida de, borib shu daraxtni chop tashlayman deb yo'lga chiqqandiki shayton yo'ldan chiqdi qay ketyapsan dedi qay ketyapsan san ha shu daraxtni kesib tashlayman odamlar allohni qo'yib daraxtga sig'inyapman u senga nima dedi sen payg'ambar bo'lmasang seni alloh buning uchun yuborgan sen bor ibodatingni qil ibodatdan qolib nima qilasan dedi kelayotgan darvozasini qarang u la'natini aytdiyo men qo'ymayman shu daraxtni kesib tashlayman dedi kesolmaysan dedi qulon kelmaydi u chol sifatida kelgandi shayton ikkovsi yoqalashib ketdi kurash tushib bu xudojoy obid bir ko'taraverdi uni tagga bosib oldi u yalinishga o'tdi kofir shunaqa bo'ladi mag'lubiyatini ko'rdimi yalinishni boshlaydi voy qo'y shunaqa qilmagin mana bunaqa qilmagin falon qilmagin men senga yaxshilikni ravo ko'rgandim kelmasanga bir yaxshilik qilaman mayli mana shu daraxt kesmagin buni evaziga bir ish qilamiz kelishamiz keyin ha nima qilishamiz shu men senga har kuni ikkita tilla tanga beraman har kuni yostig'ingni tagida ikkita tilla tanga topilib qoladi shuni olginu o'zing bir kambag'al bechorasan shundan o'zing ham ye odamlarga ham infoq ehson qil odamlarga muhtoj bo'lma savobli ish shuni qilgin rozi bo'lsang mana kelishaman xudo joyini shayton yo'ldan urdi to'g'ri aytasan bo'pti kelishdi dedi lekin dedi bilib qo'y agar o'sha tillab bo'lmasa sen bilan gaplashaman ha birinchi kuni yotib qarasa ertalab tursa ikkita tilla tanga turibdi yostig'imdagi ertasiga ham qaradi ikkita tilla tanga turibdi uchinchi kuni qarasa yo'q tilla tanga Hebbat badbaxt bu meni musibat de deb shaytonlikdan xabari yo'q uni. Boltini ko'tarib ko'chaga chiqdi. Yana o'sha chol keldi. Ha, og'ayni qayga ketyapsiz? Shu daraxtni kesib tashlayman. Yo, kesolmayman. Kesaman. Kesolmaysan. Yoqalashib ketdi. Haligi chol ko'tarib turib, solda aylantirib, takka bosib oldi. Tomoqda shunday ushlab oldi. Endi bu yalinishga o'tdi bu. hey nima qilasan meni o'ldirib qo'yma falon keyin so'radi nimaga seni men avvalgi safar urib yiqitganimda sen yiqilding bu safar sen meni yiqitding chunki sen o'tgan safar alloh uchun chiqqan eding bu safar ikkita tilla tangan kelmaganiga achchiqlab tanga uchun chiqqan eding shuning uchun seni yiqitdim dedi bali shayton o'sha qolib olib boradi qiyomat kuni hamma gunohkorlar shaytonga to'ngab qo'yar ekan shayton qildi shayton adashtirdi bizlar ham shunaqa bir aybi qilib qo'yib keyin kelishadi toir aka shayton adashtiribdi o'kinami o'shani deyishar ekan qiyomat shayton adashtirdi shayton keyin alloh taolo asli shaytonni olib kelib ko'rsatar ekan ularga shayton aytar ekan mani ko'rdinglarmi sizlar dunyoda ha ko'rmadim ha sizlarga alloh taolo haq va'dani berdi qur'onda men ham sizlarga yolg'on va'dani berdim man va'damga bevafoman doim, va'damga xilof qilaman. O'zim vazifamni bajardim. Men sizlarning ustingizdan zo'rim yetmasdi. Sizlar men vasvasa qildim, faqat vasvasamga yurdi uni. Ana bariyum mink, men sendan men sizlardan bezorman. Shayton insonga aytar ekan, "Okfor falamma kafar qala inni bariyum mink." Avval kofir bo'ldi degan. Kofir bo'lganda men sendan bezorman deb orqaga chiqib turar ekan nomard. qiyomat kuni ham aytar ekan bugun endi meni malomat qilmani o'zini ham malomat qilavering der ekan ha biz bu aybni bu xatoni shayton vasvasa qildi bu hujjat bo'lolmaydi hop ulaika ashabun nari hum fiha xolidun ana endi shayton do'stlik qilgan kofirlarni ana o'shalarni o'rni jahannamdadir jahannamda abadiy qolajakdirlar demak iymon bilan kufr haq bilan botil o'rtasidagi jangni oqibati shu haligi avvalgilarga alloh mo'minlarga allohni halqasini mahkam ushlagan dinini mahkam ushlaganlarga alloh taolo o'zini do'stligini e'lon qildi ularga chiroyli oqibatni e'lon qildi va shaytonni o'ziga do'st tutganlarga alloh taolo jahannamni va'da qildi. Alloh taolo hammalarimizga jannatni nasib etsin. Jahannamdan o'zi asrasin. Va jazakumulloh xayra. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.